29 skirsnis Tiksliai nustatęs, kad svarbiausias susidariusios padėties kaltininkas yra šis jaunuolis, kad visa tai jo darbas, Žanas Valžanas atgimė žmogus tiek kovoja su blogiu savo sieloje, tiek padėjęs pastangų, kad visas jo gyvenimas, visos nelaimės ir vargai virstų meilę, pažvelgė į patį save ir išvydo šmėklą neapykantą. Didelis sielvartas prislegė jis priverčia nusivilti gyvenimu. Žmogus apimtas sielvarto jaučiasi kažko netekęs. Jaunystės metais jo apsilankimas būna skaudus, o vėliau pragaištingas. Jei net tada, kai kraujas dar karštas, kai plauka jodi, kai galva laikosi ant pečių tiesiai tarytum deglo liepsna, kai likimo rytinys dar beveik nepradėtas vinioti, kai širdžiai kupinai svajotos meilį savo plakimų dar atsako kita širdis – kai dar yra laiko ištaisyti klaidas, kai visos moterys, visos šypsenos, visa ateitis, visa horizonto platybė, viskas tau pasiekiama, kai tu dar pilnas gyvybinių jėgų, jei net ir tada dėja neviltis yra baisi, tai ką be kalbėti apie senatvę, kai metai kas kart labiau blausdamiesi, skubėte skuba prie tos niurios valandos, kada pradedi žiūrėti kapo žvaigždės. Jam bemastant įėjo tusenį. Žanas Valžanas pakilo ir paklausė ją. Kur tai vyksta, jūs nežinote? Apstulbinta tusenį pralemeno. Ką malonėsite? Žanas Valžanas vėl paklausė. Jūs rodos ką tik sakėte, jau kažkur mušasi? Ak, tai, ponė, atsakė tusenį, senmerį pusėje. Mums yra būdingi nesamoningi postumiai, kuriuos net be mūsų žinios kartai sukelia patys slapčiausia mūsų mintis – Tikriausiai paveiktas tokio postumio, kurį jis pats vargu ar suvokė, Žanas Valžanas po penkių minučių atsidūrė gatvėje. Jis sėdėjo vien plaukis ant akmen šalia savo namų, atrodė, jog jis kažko klausosi. Atėjo naktis. Antras skyrius – gamenas apšvietimo priešas. Kiek laiko jis taip įsėdėjo? Kokie buvo jo niurių apmastymų potviniai ir atoslūgiai, ar jis atitoko – ar liko sugniuždytas, ar nusilenkė likimų ir galutinai palūžo, ar jis dar galėjo atsigosti ir rasti savo sieloje kokią nors tvirtą atramą, jis ir pats galimas daiktas nebūtų galėjęs atsakyti. Gatvė buvo tuščia, keliai įsibauginę buržuą paskubomis grįžta į savo namus vargu, ar jį pastebėjo, pavojingais laikais kiekvienas rūpinasi tik savimi. Žibintų prižiūrėtojas atėjo kaip paprastai uždegti žibinto kabančio priešais namo numeris 7 vartus ir pasišalino – Kam nors dirstelėjus toje tamsoje į Žaną Valžaną nebūtų kilusi mintis, jog tai gyvas žmogus. Jis sėdėjo ant vartų stulpelių nejudėdamas ir pavirtęs į ledą vaiduoklis. Neviltis iš tikrųjų tarsi sušaldo žmogų. Buvo girdėti, kaip skamba lermo varpai ir dusliai rūščiai užėmine, aidint padrikiems varpo dūžiams sumišusiems su riaušių triukšmu, Senpolio bokšto laikrodis iškilmingai ir neskubėdamas išmušė vienuolika. Mat aliarmas žmogaus rankų darbas, o laikas – dievo. Laikrodžio dūdžiai nepadarė Žanui Valžanų jokio įspūdžio. Žanas Valžanas nesujudėjo, tačiau beveik tuo pat metu galių pusėje staiga padrioskėjo smarki šautuvų salvė, o po jos kita dar stipresnė. Greičiausiai tai buvo tasai polimas prieš barikadą Šanvrerį gatvėje, kurį, kaip jau matėme, atrėmė Marijus. Išgirda šitą dvigubą papliupą, kuri bežadė naktyje atrodė juo įnirtingesnį, Žanas Valžanas krūptelėjo, jis atsistojo, atsigrėžė į tą pusę, iš kur atsklido šūvių garsas, paskui vėl atsisėdo ant akmens, susinėrė rankas ir jo galva vėl palengva nusviro ant krūtinis. Jis tęsė toliau niūrų pašnekėsi su pačiu savimi. Staiga jis pakėlė akis, gatve kažkas ėjo – Jis išgirdo netoliese žingsnius, pažiūrėjo ir toje pusėje, kur gatvės galės tūkso archyvo pastatas, žibinto šviesoje pamatė išbliškusi jauną, švytinti veidą. Tai gavrošas. Atėjo į ginkluoto žmogaus gatvę. Jis dairės iškėlęs galvą ir atrodė kažko ieškojo. Jis puikiai matė Žaną Valžaną, bet nekreipė į dėmesio. Pasidairęs aukštyn, gavrošas nukreipė savo žvilgsnį į apačią. Pasistiebęs ant pirštų galų, jis apžiūrinėjo pirmųjų aukštų duris ir langus. Visi jie buvo uždaryti, užklesti ir užrakinti spynomis. Patikrinęs penkis ar šešis tokiu būdu užbarikaduotus namų fasadus, gamenas guštelėjo pečiais ir apsvarstęs padėtį savo pačiam nusakė ją šiuo šūktelėjimu. Velniai rautų. Paskui jis vėl ėmė žvalgytis aukštyn. Žanas Valžanas, kurios jėlos būsena valandėlę prieš tai nebūtų jam leidusi ką nors prakalbinti ir netgi atsakyti į klausimą, staiga pajuto nenugalimą norą pašnekinti tą berniuką, mažyti tarys, ko tau reikia. Man reikia pavalgyti, tvirtų balsu atsakė Gavrošas ir pridūrė, jūs pats mažytis. Žanas Valžanas pasirausi kišenį ir ten rado penkių frankų monetą. Bet Gavrošas, kuris turėjo kėlės prigimti ir greitai peršokdavo nuo vieno dalyko prie kito, jau buvo paėmęs nuo žemės akmenį. Jis pastebėjo žibintą. Žiūrėk, istarys. Pas jūs čia dar dega žibintai, jūs nesilaikote taisyklių, bičiuliai. Tai netvarka, tuoj mes jį sutratinsim – ir jis vėdė akmenį į žibintą, kurios stiklas subirėjo su tokiu triukšmu, jog buržuą, susigūžiau savo užuolaidų name buvusiame kitoje gatvės pusėje, sušuko. Štai ir vėl 93 metai. Žibinto šviesas smarkiai blikstelį ir užgeso, gatvė iš karto pasidarė tamsu. Taip, taip, senoji gatvė, pasakė Gavrošas, susidėk savo naktinę kepuraitę. Ir atsigręžęs į Žaną Valžaną paklausė, kaip vadinasi tas didžiulis monumentas – kuris riokso jūsų gatvės gale, archyvas ar ne, ne pro šalį būtų nugriauti tas storas kvailas kolonas, iš jų išeitų šauni barikada. Žanas Valžanas prisertino prie Gavrošo. Vargšas vaikas, pusbalsių tarys pats savo, jis alkanas. Ir jis spraudė Gavrošui ranką penkių frankų monetą. Gavrošas nustebinta šito sūdidumo, pakėlė galvą – Jis pažiūrėjo į tamsoje ir didelės monetos spindesys apraibino jam akis. Apie penkia frankius jis žinojo tik iš nuogirdų ir jų gerą vardą su malonumu pripažino. Jis buvo sužavėtas, galėdamas pamatyti vieną jų iš tai parti. Jis tarė, pažvelgsim kaip reikiant į tą tigrą. Keletą sekundžių gerėdamas jis ją apžiūrinėjo, paskui atsigręžęs į Žaną Valžaną, atkišo ją monetą ir didingai tarė, buržuą, Man geriau patinka daužyti žibintus. Atsimkit savo žvėrį, manęs nepapirksit. Jis turi penkis nagus, bet manęs neįdrėks. Ar turi tu motiną? paklausė Žanas Valžanas. Gavrošas atsakė, greičiau aišku turiu aš, negu jūs. Gerai, tarė Žanas Valžanas, tai paimk tuos pinigus savo motinai. Tie žodžiai Gavrošą sujaudino, bet to jis pastebėjo, kad žmogus, kuris su juo kalbėjo, buvo be skribelės ir tai įkvėpė jam pasitikėjimo. Iš tiesų, paklausė jis, tai ne tam, kad daugiau nebedaužyčiau žibintų. Daužy, kiek tik nori. Jų šaunų žmogėnas, tarė Gavrošas. Ir įsikišo penkia frankį į vieną į savo kišenių. Jo pasitikėjimas dar padidėjo ir jis pridūrė. Jūs gyvenat šioje gatvėje? Taip, o kas? Ar galėtumėt man parodyti namą numerį septyni? Kam tau reikia namo numeris septyni? Berniukas staptelėjo, jis pabūgo, jog bus per daug pasakęs, ir staigiu judesiu griebėsi už galvos tiek te pratardamas. Taigi, mat, Žanui Valžanui dingtelėjo mintis. Maudulio valandomis esti tokių proto praskaidrėjimų. Jis paklausė vaiką, gal tu atnešiai man laišką, kurio aš laukiu. Jums, tarė Gavrošas, jūs ne moteris. Laiškas adresuotas paneliai kozetei, tiesa – Kozetei, sumurmėjo Gavrošas, taip, rodo šitas juokingas vardas ten ir užrašytas. Na, mat, kalbėjo toliau Žanas Valžanas, o aš kaip sykis turiu jai tą laišką perduoti, duok jį šiandien. Jei taip, tai jūs tikriausiai žinote, kad aš atsiūstas iš barikados. Be abejo, atsakė Žanas Valžanas. Gavrošas įbruko ranką į kitą kišenį ir ištraukė keturlinką popierių. Paskui skariškai pridėjo ranką prie kaktos. Pagarba depešai, tarė jis. Ji išlaikinosios vyriausybės. Duok šiandien, pakartojo Žanas Valžanas. Gavrošas laikė popierių iškėlęs jį viršum galvos. Nemanykit, kad čia koks meilis laiškutis, jis siunčiamas moteriai, bet yra skirtas liaudžiai. Mes vyrai kariaujam ir silpną elitį gerbiam. Pas mus nėra taip, kaip pas ponus, kur frantai siuntinėja pamaivoms laiškelius. Duok. Iš tikrųjų, traukė toliau Gavrošas, jūs atrodo šaunų žmogienas, duo greičiau. Šekit. Ir jis įteikė raštelį Žanui Valžanui. Bet pasiskubinkit, ponas X, nes mamzelė Xetė laukia. Gavrošas buvo labai patenkinta savo samojų. Žanas Valžanas dar paklausė, ar atsakymą reikės nunešti į Senmerį? Jūs neten nuklystumėt, sušuko Gavrošas. Raguolis tai nesklindis. Tas laiškas iš barikado Šanvreri gatvėje. Aš ten ir grįžtu labanakt pilieti. Tai tarės Gavrošas nuėjo, arba tikriau pasakius, purptelėjo lyg ištrūkęs paukštis atgal į tą vietą, iš kur buvo atskridęs. Jis nuniro atgal į tamsą, tarsi greždamasis joje skylę, nemažėjančių patrankos vėdinio greičių. Ginkluoto žmogaus gatvelėje vėl liko tylu ir tuščia. Per vieną akimirksnį šis keistas vaikas, kuris kažko priminė šešėlį ar sapną, Nugrimzdami gloje gaubusioje tas juodas namų eilės ir išgaravo joje lyg dūmas nakties tamsumoj. Būtum galėjęs pamanyti, kad jis įsisklaidė ir dingo. Jei praslinkus kelioms minutėms po jo išnykimo, garsų sukulto stiklo džerkštelėjimas ir įspūdingas trenksmas žibinto krintančio ant gatvės grindinio nebūtų vėl staiga pažadinę pasipiktinusių buržuą. Tai darbavosi Gavrošas, bėgdamas šiaudų gatve. Trečias skyrius. Kozetei ir tuseniai miegant. Žanas Valžanas grįžo į vidų su laišku rankoje. Patenkintas tamsa, kai pelėda nešantį į lizdą grobį, jis apgraivomis užlipo laiptais, tyliai atidarė ir uždarė savo kambario duris, pasiklausė ir negirdėti jokio triukšmo, nustatė, kad iš viso, ko sprendžiant kozetį ir tusenę miegą, pamerkė į fimado mišinio buteliuką tris ar keturis degtukus, kol pagaliau vieną jų įžėbi, taip drebėjo ranka, Tai, ką jis darė, juk buvo panašu į vagystę. Pagaliau žvakė buvo uždegta, jis atsirėmė alkūnėmis į stalą, įskleidė popierių ir ėmė jį skaityti. Kai žmogų užvaldo audringas jausmas, jis neskaito rankose laikomą popierių, bet jei taip galima pasakyti, sugniaužia, sulamdo jį lyg kokią auką, suleidžia jį pykčio ar džiaugsmo nagus, jis perbėga į galą, vėl atšauk atgal į pradžią, jo dėmesys karštlygiškai sudirgintas – Jis suvokia tik apytikrius bendrus bruožus pačią esmę, pastebi vieną kurį dalyką, o visa kita išnyksta. Marijaus laiškelėje kozetį Žanas Valžanas pamatė tik šios žodžius. Aš mirštu. Kai tu skaitysi šios žodžius, mano siela bus šalia tavęs. Perskaičiu šias dvi eilutes jam tiesiog aptemo akis. Trumpą valandėlį jis jautėsi lyg sutriuškinta širdyje vykstančio jausmų pasikeitimo – ir žiūrėjo į Marijaus laiškelį su kažkokiu girtu apstulbimu. Prieš jo akis buvo puikus reginys, nekenčiamos būtybės mirtis. Sieloje viduje jam įsiveržė baisus džiaugsmo šūksnis, taigi viskas baigėsi. Atomas gatėjo greičiau, nekai buvo galima tikėtis. Būtybės, kuri buvo atsistojusi jo gyvenimo kelyje, nebebus. Ji pasitraukė pati laisvų norų savo valia. Jam Žanui Valžanui ne piršto neprikišus, be jokios jo kalties, tas žmogus greitai mirs. Galbūt jis jau miręs. Žanas Valžanas mintyje ėmė karštligiškai skaičiuoti. Ne, jis dar nemirė. Laiškas matyt buvo pasiūstas taip, kad kozetį jį perskaitytų rytoj rytą. Po tų dviejų salvių, kurias jis girdėjo tarp 11 valandos ir vidurnakčio, nieko neįvyko. Barikada bus rimtai puolama tik auštant. Bet vis tiek jai tik tas žmogus – Įsivėlė į sukilimą, jis žuvęs, jis pateko tarp krumpliaračių. Žanas Valžanas jautis išvaduotas, taigi jie vėl liks dviesę su kozete. Varžovo nebėra, gyvenimas vėl atsiveria prieš jokis, tam tai reikia paslėpti laiškelį savo kišenėje. Kozetė niekad nežinos, kas atsitiko tam žmogui. Belieka tik nekliudyti tam, kas turi įvykti. Ta žmogus negali įsigelbėti. Jeigu jis dar nemirė, tai tikriausiai mirs kokia laimė. Taip nusprendė savo širdį, jis paniuro, paskui nusileido žemyn ir pažadino durininką. Po kokios valandos Žanas Valžanas išėjo iš namų ginkluotas, apsirengęs pilną nacionalinės gvardijos uniformą. Pas kaimynus durininkas nesunkiai gavo viską, ko trūko jo aprangą. Jis turėjo užtaisytą šautuvą ir pilną šoveninę. Jis patraukė į galių pusę. Ketvirtas skyrius Gavrošas persistengė. Tuo metu Gavrošui teko patirti nuotikį. Sažiningai sudaužęs akmenių šiaudų gatvė žibintą, Gavrošas pasiekė Vjei Odrieto gatvę. Ir nesutikdamas ten nie pastipusios katės, nusprendė pasinaudoti gerą progą ir užtraukti vieną iš dainų, kurių jis nemažą mokėjo. Daina nesulėtino jo žingsnio atvirkščiai, juos dargi pagreitino – Iš ilgai įmigusių arba išgazdintų namų pabiro šie ugningi kupletai. Skardėjo piktos strazdo trelis, neva šią naktį atala, su vyra išlaistės gatvele, oi jūs mergužėlė šitaip nevalia. Drauguš Piero, vėl išdaigėlis, sakai, kad man ką tik mila, vėl merkė akimi meilę, oi jūs mergužėlė šitaip nevalia. Koketis šeipit mielos gėlis, bet jų viena pamažėlė pražudė poną Orfila, o jūs mergužėlis, šitaip nevalia. Praverčia meilis, trupinėlis, mane mylėjo pamela, tik Lizė nudegė kvaila, o jūs mergužėlis šitaip nevalia. Jei mantija tik tai pakėlė Siuzetė, Agni ar Zeila, žavios kojytė jų dailę, o jūs mergužėlė šitaip nevalia kai skestame naktie šešėlius ir su manim graži lola, Kas man tas pragaras pekla, o jūs mergužėlė šitaip nevalia. O ta žana, kaip virkėlis, dar vakar lipo į smalą, nun jos nebėr, kad ją bala, o jūs mergužėlė šitaip nevalia. Iš šokių, kai jau naktys vėlios, grįžtu su angelų stela, linksma, žavinga ir miela, o jūs mergužėlė šitaip nevalia. Dainuodamas Gavrošas energingai gestikuliavo – Gestas tai priedainio atramos taškas. Jo veidas, kurio grimasų repertuaras buvo tiesiog neįsimiamas, keiščiausiai kraipėsi ir vaipėsi nelyginant properšo suplyšusius kalbinių padžiautų stipriame vėjyje. Deja, kadangi Gavrošas buvo vienas ir viskas vyko naktį, niekas to nematė ir negalėjo matyti. Taip veltui žūsta talentai. Staiga jis sustojo. Pertraukim romansą, tarė jis. Katės akimis jis ką tik buvo pastebėjęs vienų vartų įdubime tai, kas tapyboje vadinama ansambliu. Tai yra kažkokia būtybė ir kažkokį daiktą. Daiktas buvo rankinis vežimėlis, o būtybė jame miegas overnietis. Vežimėlio rankinos rėmėsi į grindinį, overniečio galva į vežimėlio priekį. Jis gulėjo susirietęs ant tos nužulnios plokštumos, kojo siekė žemę. Gavrošas, turėdamas nemažą gyvenimo patyrimą, iškart suprato, jog tai girtuoklis. Tai buvo koks nors gatvės vežiotojas, šauniai išgėręs ir šauniai įmigęs. Štai kam naudingos vasaros naktys, pagalvojo Gavrošas. O vernietis užmiega savo vežimėlėje. Vežimėlį paėmė respublikai, o vernietį palieki monarchijai. Jam švystelėjo puikiai mintis. Vežimėlis labai pravers mūsų barikadai. O vernietis knarkė. Gavrošas atsargiai patraukė vežimėlį atgal, o miegantį už kojų priekį, po minutės overnietis ramiausiai gulėjo įsitiesęs ant grindinio. Vežimėlis buvo išlaisvintas. Gavrošas buvo papratęs nuolat susidurti su įvairiausiais netikėtumais ir todėl visados nešiojosi visą savo turtą. Pasirausęs vienoje kišenėje, jis ištraukė skiautelę popieriaus ir galiuką raudono pieštuko, nukniauktai iš kokio nors dailydės, jis parašė – Prancūzijos Respublika – Vežimėlis priimtas ir pasirašė Gavrošas. Paskui įkišo popierėlį į tebeknarkenčio overniečio pliušinės liemenės kišenėlę, čiupo abiem rankom už jienų ir leidosi šuoliais į galių pusę stumdamas prie save džiaugsmingai ir pergalingai tarškantį vežimėlį. Tai buvo pavojinga. Prie karališkosios spaustuvės stovėjo poste sargyba. Gavrošas apie tai nepagalvojo – tą postą buvo užėmę priemeščio nacionaliniai gvardiečiai. Triukšmas sutrikdė kareivių miegą ir ant gultų čia vienur čia kitur kilstilėdavo gvardiečių galvos. Vienas po kito sudaužyti du žibintai, visa gerklė traukiama daina, to buvo per daug šitoms baukščioms gatvims, kurių gyventojai saulėje leidžiantis jau rengėsi miegoti ir taip anksti uždeda gesintuvėlius ant žvakių. Jau beveik valanda, kai tame ramiame rajone birsgi it mūsų butelyje gatvės vaikėzas. Priemeščio seržantas klausys, jis lūkurevo. Tai būtų apdaira už žmogaus. Pasiutiškas vežimėlio dardėjimas pagaliau išvedė seržantą iš kantrybės ir jis ryžosi išeiti apsižvalgyti. Čia jų visa gauja sušuko jis. Apsidairykime patiliukais. Buvo aišku, kad anarchijos hidra įslinkusi į savo urvo siautėje kvartale. Ir seržantas įsidrasinės įsėdino į sargybos postą. Gavrošas stumdamas savo vežimėlį jau buvo besukęs, išbjei Odrieto gatvės, bet kaip tik tuo metu staiga susidūrė akis į akį su uniforma, kiveriu, pliumažu ir šautuvu. Antrą kartą jis sustojo kaip nudėktas. Ką tu pasakysi, tarė Gavrošas, štai irgi labas vakaras viešoji tvarka. Tačiau Gavrošo nustebimas visuomet trukdavo labai neilgai. Kur eini padaužą, sušuko seržantas. Pilieti, atsiliepė Gavrošas. Aš jūsų dar nepavadinau buržuą. Kodėl jūs mane užgauliojate? Kur eini nenaudėlį? Pone, vėl tarė Gavrošas. Gal vakar jūs ir buvote protingas žmogus, bet nuo šiandien ryto šis titulas iš jūsų atimtas. Aš tave klausiu, kur eini šuns nukė? Gavrošas atsakė, jūs kalbat labai maloniai. Tikrai iš jūsų veido netrodo, kad jums galėtų būti tiek metų. Jums reikėtų parduoti visus savo plaukus po šimtą frankų už kiekvieną. Gautumėt penkis šimtus frankų. Kur tu eini, kur eini, saky, kur eini, bandite, kaip negražiai jūs kalbate, pasakė Gavrošas. Kai sekantį kartą motina jūs žindys, tegu jį geriau nušluosto jums burną. Seržantas atkišo durtuvą. Ar pasakysi pagaliau, kur eini prakeiktasis? Ponas generolė, tarė Gavrošas. Einu kviesti gydytoją savo gimdančiai žmonai. Prie ginklų, suriko seržantas. Panaudoti įsigelbėjimui tai, kas gali pražudyti, štai ko pasireiškia tikras tvirtų žmonių meistriškumas. Gavrošas vienu akimirksniu įvertino susidariusią padėtį, vežimėlis jį įpainioja į bėdą, vežimėlis turi ir išgelbėti. Tuo momentu, kada seržantas jau buvo bepuolas Gavrošą, vežimėlis pavirtė sviediniu iš visų jėgų paleistų į svaidyklės, pašėlusių greičių užlėkė ant jo ir seržantas, ištiktas smūgio į patį pilvą, Griuvo aukštelnikas į griovį, o jo šautuvas iššovė į orą. Išgirdę seržanto riksmą iš posto, urmų išvirto gvardiečiai. Šautuvų iššovus jie taip pat paleido po šūvį, kur kam pakliuvo, paskui vėl usitaisė šautuvus ir vėl iššovė. Toks aklas šaudimas truko gerą ketvirtį valandos ir kulkos išdaužė kelis langų stiklus. Tuo tarpu Gavrošas, kuris trima galvys, spruko atgal – už penkių ar šešių gatvių nuo įvykio vietos staptelėjo ir šniokštuodamas atsisėdo ant stulpelio žyminčio raudonųjų našlaičių gatvės kampą. Jis atidžiai klausėsi. Atsikvėpęs jis pasigrėžė į tą pusę, kur pašėlusiai poškėjo šūviai, kairė ranka tris kart iš eilės parodė nosį, tuo pat metu dešinėje tapšnodama savo per pakaušį. Šis įspūdingas gestas, kurio Paryžiaus gamena išreiškia visą prancūzų ironiją, yra matyt veiksmingas – nes jau gyvuoja visą pusę šimtmečių. Tačiau linksma Gavrošo nuotaika sudrumsti nemaloni mintis. Tai, pagalvojo jis, aš kikenu, raitaus iš juoko, nesitveriu džiaugsmu, bet juk aš išklydau iš kelio, teks daryti užuolanką, kad tik laiku grįžčiau į barikadą. Ir vėl leidosi tekinas gatve. Pala, ties kuriais žodžiais aš sustojau, stengiasi prisiminti bebėgdamas. Greitai nerdamas iš gatvės į gatvę, jis vėl užtraukė savo dainelę, kurios posmai aidėdami nyko tamsoje. Dar slegia liaudį bėdos gėlo šalin bastilijų gale, užtenka braidžioti mele, o jūs mergužėlė šitaip nevalia. Galų paskam pažaisti kėgliais, kaip reikiant smūgis lasdėle, burbonai griūva štai šalia, o jūs mergužėlė šitaip nevalia. Iš baimės dreba luvredėlis, kratykimės galų gale monarchijos gauja bailę, o jūs mergužėlė šitaip nevalia, šniokšte su šniok šaudra pašėlus, dešimto karolio dale, teks atsiskirt su makaule, o jūs mergužėlė šitaip nevalia. Sargybos posto antpolis neliko be rezultatų. Grobio buvo paimtas vežimėlis, o į nelaisvę pateko girtuoklis overnietis. Pirmasis buvo nugabentas į konfiskuotų daiktų apsaugą, o antrąjį karo lauko teismas vėliau lengvai nubaudė kaip maištininkų bendrininką. Šis įvykis rodo, kaip puoliai ir nenuilstamai tų laikų prokuratūra gynė viešąją tvarką. Gavrošo nuotikis, išlikęs Stamplio kvartalo padavimuose, yra vienas iš baisiausių įvykių, kuriuos kada nors teko pergyventi seniesiems Mare Buržuą, iki šiai dieną jį prisimenantiems kaip naktinį puolimą prieš karališkosios spaustuvės sargybos postą. Viktoras Hugo, Vargdieniai, trečias tomas, vertė Pranas Povilaitis, Vilnius, Vaga, 1972 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. Skaitė Arnas Rosenas. Vilnius 1987 metai.